Dievs mums svētās. Mums ir tevi. Pasiems no Jēzus Kristus evaņģēļu, uzrakstīs svētās mums. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Patiesi, patiesi es jums saku, ja piešu grauds iet pie zemē, nenomirst tas paliks viens, bet ja noties, tas dos daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet kas ienīst savu dzīvību šajā pasaulē, tas to saglabās mūžīgajā dzīvē. Ja kāds grib man kalpot, lai seko man, kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Un to, kurš man būs kalpojis, pagodinās Tēvs. Tas ir kungamā. brīdī, un es kancelēju šo darbu pašām svētdienu. Svētais Laurencijas dzīvojas 3. gadsimtā, ir bijis viens no septiņiem domas dieviem. Viņa, viņam ir veltīta uh, viena no vispopulārākajām bazilikām Romā, uzreiz pēc četrām pāvesta. Tas ir Svētā Laurencija bazilika, uh, kur atrodas arī viņa kaps. Kas bija šī svētā cilvēka, šī diakona noslēpums, kāpēc viņš kļuva Romā un pēc tam visā kristīgajā pasaulē tik populārs. No vienas puses viņš bija cilvēks, kurš kalpoja, palīdzēja pāvestam, bija viņa viena no pāvesta septiņām rokām, tas ir 14 rokām, ja viņam bija septiņi diekoni, tas nozīmē katram no divām rokām 14. Tas nozīmē, viņš bija viens no pāvesta tuviem līdzstrādniekiem un bija atbildīgs par žēlsirdības darbiem. Bija atbildīgs par to, kādā veidā tiek uh, uh palīdzēts un uh, atbalstīti nabagi, tie, kuriem vajadzīga ir kāda palīdzība. Un uh, tas bija arī laiks, kurā kristieši tika vajāti un uh, pāvests Siksts ar saviem diekoniem, kā saka, sena Romas leģendiem tradīcija, tika nogalināti pat svētās misijas laikā. Viņi tika apcietināti un pēc tam sodīti ar nāvi. Uh, ir tāda leģenda, ka svētais Laurents būtu saticis pāvestu viņa biedrus, viņa pārējos diekonus šajā ceļā būtu prasījis tēvs, kur tu ej bez manis, un bāvis viņam saka, man, kā vecam cilvēkam, man tās ciešanas būs tādas īstas, bet tev savukārt, kā kādam stiprākam, tev būs grūtākas. Svētais Laurencijs, viņš, mēs turpinām pēc tradīcijas, pēc leģendas, arī tika apcietināts, bet viņam teica, ka tev ir mums jānodod baznīcas darbi. Un, tā kā viņš bija atbildīgs par baznīcas kasu, par baznīcas darbiem, tad viņš izdarīja tādu zināmu strateģisku gudru lietu. Viņš izdalīja baznīcas darbus nabagiem. Un tad, kad bija pienācis noteiktais laiks, viņš paņēma šos cilvēkus, nabadzīgos, arī tos, kam bija kādas fiziskas vai garīgas grūtības, un eh, viņš viņus aizveda pie eh, šī valdnieka un teica, lūk, nu, paznīca tā. Un uh, varbūt tā ir viena no visspilgtākajām epizodēm svētā Laurēta dzīvē, tas, ka viņš nabagus nosauc par baznīcas dārbu. Tas liek mums pilnībā mainīt, ja tas palīdz mums mainīt to, kā mēs redzam lietas, kā mēs redzam cilvēkus. Sāksim ar to ārējo, kā mēs raugāmies uz nabagiem, kā mēs vērtējam cilvēkus, vai mēs nevērtējam viņus pēc ārējā kāda spīduma, pēc ārējā viņa uh, ieņemamā stāvokļa, pēc viņa bagātības, arī pēc viņu cilvēciskajām īpašībām, pēc viņu talantiem lai mēs spējam saskatīt otrā cilvēkā bagātību, vai mēs spējam saskatīt bagātību tieši tajā cilvēkā, kurā šīs ārējās dāvanas liekas, ka ir trūcīgāks nekā citos. Bet pie tā neapstāsimies, jo tas varbūt neizmainīs mūsu dzīvi tik lielā mērā kā tas, ja mēs paskatīsimies uz sevi ar citām acīm, vai mēs spējam paši sevi, savu nabadzību ieraudzīt kā bagātību, kā iespējams lielāko iespēju, lielāko dāvanu. Tas sasaucās lielā mērā ar to, ko māsa Zanvaka runāja par sevis pieņemšanu, bet kā ir faktiski iekšējā revolūcija, kas var mums kā tāda raķeta ka pilnīgi jaunā veidā mums pacelt uz augšu. Tas ir tas, ko saka Svētais Apostols Pāvils, tad, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu stiprs. Kas ir tā mūsu nabadzība, ko mēs līdz šim sevī slēpjam, ko mēs līdz šim sevī nepieņemam un no kuras mēs gribam pēc iespējas ātrāk atbrīvoties? vai tā ir kāda situācija, vai tā ir kāda mūsu īpašība, vai tas ir kāds mūsu trūkums, vai tas ir kāds mūsu grēks, vai tas ir kaut kas, ka mēs esam iesaistījušies, bet paši nespējam saviem spēkiem no tā atbrīvoties. Kas tas ir? Kas ir tas, ko mēs sevī uzskatām kā mūsu trūkumu, kā mūsu nabadzību? Vai mēs spējam pieņemt šo mūsu nabadzību kā iespēju Dievam mūsos darboties. Cik bieži esmu dzirdējis arī no saviem kolēģiem, ka atnāk cilvēks ar kādu jautājumu, ar kādu grūtu dzīves situāciju un uh, uztic to priesterim un uh, priesteris noklausās, viņam nav nemaz sākās <laughs> jautājums, ko teikt. Viņš pats varbūt nav gājis tam cauri, vai arī viņš nav lasījis gudras grāmatas. Viņš jutās pilnīgi nespēcīgs, pilnīgi nabadzīgs. Un uh, viņam liekas, ka viņš tagad uh, kā profesionāli izkāsies, jo viņš nespēja nekādā veidā uh, lietpratīgi šim cilvēkam palīdzēt. Viņš tikai lūdzās un uh, sajūta šo savu sāmo tādu arī uh, nabadzību. Un parasti ir tieši tie brīži, kad cilvēks pēc tam atnāk un saka, Kristi, kā jūs man palīdzējāt, cik labi bija. Tas, ko jūs man pateicāt, mēs pateicam. Tas, kā es ar jums parunāju, tas es pilnīgi sapratu savu dzīvi. Man atklājās tā lieta, par kuru es biju domājis un par kuru es biju pārdzīvojis, es pēkšņi viņus ieraudzīju viņu citā veidā. Es tikai saku pateicību Dievam, bet tu saproti, ka ne jau tu esi tas, kurš darbojas, ka tava nabadzība ir tā vieta, kurā Dievs darbojas. Un tā nabadzība, kuru mēs šie stacionāri laikā atklājam, vai par kuru mēs jau zinām, bet ir nepieciešama atkal atgriežas grozu un pieņemt parādīt sevi tādu, kāda mēs esam, un ļaut, lai mūsu patiesajā, mūsu autentiskajā personībā atklājās Dieva spēks, Dieva varonība. Viņam nav vajadzīgs tas, lai mēs būtu supercilvēki. Viņam vajadzīgi ir, lai mēs būtu patiesi un atklāti un pazinīgi cilvēki. Tādi, kas pieņem patiesību paši par sevi. Tas ir visgrūtākais bet tas ir arī mūsu aicinājums. Lai svētais Laurēcijas palīdzēja šajā ceļā, ir teikts, ka viņš ir uh, mīgs uz uh, restiem, ka viņš ir cepināts, un tad viņš ir teicis, ka šis mans sāns jau ir apcepies, pagrieziet man uz otras puses. Mēs varam teikt, ka mēs, kas cenšamies paši sev un citiem parādīt, Un nekautrēties no tā, kāda mēs esam, mēs varam parādīt, jā, šo mūsu pusi jūs jau pazīstat. <laughs> Varat pagriezt man uz otriem sāliem un iepazīt mani arī no šīs puses.